İslam dünyası, elm və ibadət. İslam dünyası, iman və təqva. İslam dünyası, ailə və cəmiyyət. İslam dünyası, dünya və axirət. İslam dünyası, bu dünyanın sakini ol. Sakin ol. ويا قوم ما لي ادعوكم الى النجاه وتدعونني الى النار Ey qövmüm, nə üçün mən sizi qurtuluşa çağırarkən siz məni atəşə çağırırsınız? Eşə müəllim qeyd etdiyiniz ardıcıllıqda mizandan sonra daha hansı hadisələr, daha nələr gözləyir insanları? Buyurun. Axirətlə əlaqəli məsələlərdən biri də Sirat körpüsü və bu körpünün üzərindən deməli bütün insanların keçməsinə iman gətirməkdir. Və bu barədə yenə də Qurani-Kərim və Peyğəmbərimiz sallallahu əleyhi və səlləmin sünnəsində kifayət qədər dəlillər var. Və Sirat sözünün lüğəti mənası doğru yol deməkdir. Amma istilahi mənası yəni, gəldikdə isə, yəni şəriətdə Sirat körpüsü dedikdə cəhənnəmin üzərindən qurulacaq bir körpüdür və bu körpünün vəsfi də Peyğəmbərimiz sallallahu bizə hədislərdə buyurub ki, bu körpü tükdən nazik, qılıncdan iti olacaq və bu körpüdən e, deməli e, hər kəs keçəcək, bütün insanlar keçəcək. Və həmçində cənnət əhli də məhz bu körpüdən keçib e, cənnətə daxil olacaqlar. Qurani-Kərimdə bu buna dəlil Məryəm surəsinin 71-72-ci ayələridir. Allah təala buyurur: "Və in minkum illə variduha. Kana ala rabbika hatman maqdiya. Thumma nunajjillezina ittaqaw və nazaruz zalimin fiha cisiya." Allah təala buyurur ki: Sizlərdən hər biriniz, yəni hamınız ora varid olacaqsınız. Bu Rəbbinin əzəldən əzəldən təyin etdiyi bir qərardır. Və sonra Allah təala ayənin ardından buyurur ki, sonra biz oradan, yəni Allahdan qorxanları, təqvalıları, möminləri oradan qurtaracağıq və kafirləri isə dizi üstə çökmüş halda orada tərk edəcəyik. Və e, təfsir alimləri, təfsir alimlərindən, həmçinin Abdullah ibn Abbasdan və sair təfsir alimlərindən burada, yəni hər kəsin varid olacağı o od dedikdə deməli Sirat körpüsü nəzərdə tutulur. Sirat körpüsü nəzərdə tutulur. Və həmçində hədislərdə peyğəmbərimiz sallallahu e, bu körpünün e, deməli vəsfi barədə bizə məlumatlar verir ki, bu tükdən nazik, qılıncdan iti olan sürüşkən bir deməli e, körpü olacaq və yalnız Allahın sabit qədəm etdiyi qulları burada sabit onun üzərində dura biləcəklər və möminlər E, onun üzərindən keçməkləri e, müxtəlif olacaq sürətləri. Və onlar öz imanlarına görə eləsi olacaq ki, bir göz qırp qırpımında keçəcək, eləsi olacaq ki, ildırım kimi, eləsi olacaq ki, ən sürətli at kimi, cins at kimi keçəcək və eləsi də olacaq ki, sürünə-sürünə və elə insanlar da olacaq ki, o həmən körpüdən keçərkən körpünün üzərində olan o tikanlardan və qamçılardan ona nəsə toxunacaq və sürünə-sürünə keçəcək və bu da onların imanlarına görə olacaqdır. Və həmçində zülmətdə insanların bu körpüdən keçəndə imanlarına görə e, deməli e, nur saçacaqlar. Və e, ən zəif imanı olan necə ki hədislərdə gəlir, peyğəmbərimiz buyurur ki, baş barmağının e, deməli işıldayacaq, gah ayağının baş barmağı gah işıldayacaq, gah sönəcək. Yəni bu ən zəif olanlardır və möminlər məhz bu körpüdən keçəndən sonra cənnətə daxil olacaqlar. Axirətə imanla əlaqəli olan daha bir məsələ e, hovuza iman gətirmək, yəni peyğəmbərimiz sallallahu əleyhi və səlləmə verilən hovuza iman gətirmək və bu deməli hovuzun e, peyğəmbərimiz sallallahu əleyhi və səlləm və möminlərin ətrafına top toplaşacağına iman gətirməkdir. Və bu e, hovuz barədə hədislərdə peyğəmbərimiz sallallahu əleyhi və səlləm bizə ətraflı məlumat verib. Və bu Peyğəmbərimiz e, sallallahu əleyhi və səlləmə xas olan bir xüsusiyyətdir. Və e, bunun vəsfi, hovuzun vəsfi belədir ki, bu hovuz deməli e, eni ilə uzunu eyni olan və e, məsafəsi isə bir aylıq deməli e, məsafəyə bərabərdir. Hədislərdə gəlir. Və bunun e, suyunun vəsfi barədə Peyğəmbərimiz sallallahu buyurur ki, suyu süddən ağ olacaq, qardan sərin, baldan şirin olacaq və müşkdən daha ətirli olacaqdır. Və Peyğəmbərimiz s.ə.v buyurur ki, onu bir dəfə içən daha heç vaxt susamayacaq. Və bura, bunun ətrafına Peyğəmbərimiz s.ə.v və onun e, deməli e, Peyğəmbər s.ə.v iman gətirənlər və möminlər toplaşacaqlar. Amma bir qrup insanlar olacaq ki, bunlar mane olacaqlar. Yəni mələklər bunların bu hovuza ətrafına gəlməsinə mane olacaqlar və bunlar da deməli e, necə ki hədislərdə gəlir, bunlar deməli peyğəmbərimiz sallallahu sonra bidət edənlər və misal üçün e, bidət əhli və həmçində xavaric Bidət dedikdə biz yəni dinə yenilik, yeniliklər, dində olmayan dinə yenilik. Peyğəmbərimiz sallallahu mənhecində olmayanlar, Mu'təzilə və sair e, belə deyəsə Allahın ad və sifətlərini təvil edənlər və sair bu kimi deməli bidət əhlləri daxildir. Və bunlara qadağan olunacaq. Və hovuzun sifətlərindən daha bir e, hədisdə Peyğəmbərimiz s.ə.v bizə buyurur ki, e, deməli, bu hovuzun ətrafında ulduzların sayı qədər bardaqlar olacaq. Yəni su qabları. Su qabları olacaq və həmçində e, bu deməli hovuzun suyu deməli cənnətdə olan Kövsər çayından axır. Və bu Kövsər özü də, Kövsər e, çayı özü də Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi ve səlləmə cənnətdə verilən bir çaydır. Və Allah təala bu barədə Qurani Kərimdə Kövsər surəsi nazil etmişdir. Allah təala buyurur ki: "İnna a'taynakal kevser." Həqiqətən biz sənə Kövsəri verdik. Elşən müəllim e, və heç şübhəsiz ki, e, bu məsələlərdən sonra, bu hadisələrdən sonra Quran və Sunnadan bizə çatan dəlillərlə daha bir məsələ var. Bu da ki, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmin şəfaəti məsələsidir ki, Allah təbaraka və təaladan diləyirəm ki, hər birimizi o şəfaətə çatanlardan etsin inşallah. Buyurun bu haqqda danışın. Axirətə iman məsələlərindən elə biri də bu şəfaət e, deməli məsələsidir ki, və bu da e, deməli həm Peyğəmbərimiz sallallahu əleyhi və səlləmə, həm də digər mömin qullara Allah Taala'nın lütfü və kəraməti olaraq, olaraq deməli e, icazə verdiyi şəfaətdir. Və şəfaət sözü ümumiyyətlə e, lüğəti mənada vəsilə və tələb deməkdir. Amma insanlar arasında isə şəfaət e, hansısa kimdənsə, hər hansısa bir insandan digər bir insan üçün hansısa bir xeyir işi istəmək nəzərdə tutulur. Amma Allah qatında isə şəfaət deməli Allahdan, Allah Taaladan e, hansısa bir günahkar qulun günahını əff etməsini istəməkdir. Və bu da Allahın lütfüdür və kəramətidir sözsüz ki, Allah Taala deməli e, bu şəfaət vasitəsilə həm öz günahkar qullarına rəhm edir, onların günahını bağışlayır və eyni zamanda da şəfaət edənin edənin dərəcəsini qaldırır və onun e, e, kəramətini bildirir bizə. Və şəfaət özü Allah Taala Allah qatında kiminsə şəfaət etməsi üçün əsas iki şərt olmalıdır. Bu şərtlərdən biri odur ki, Allah Taala'nın izni olmalıdır ilk növbədə. Yəni Allahın izin vermədiyi kəs izni olmasa e, şəfaət edə bilməz. Necə ki Allah Taala Qurani-Kərimdə e, Bəqərə surəsinin 255 yəni ayət-i kürsü kürsü ayəsində buyurur: "Mən zəlləzi yeşfa'u indehu illə bi izni." onun yanında, yəni Allah yanında onun izni olmadan kim şəfaətçilik edə bilər? Və burada görürsünüzmü? Yəni e, Allah təala buyurur ki, izni olmadan şəfaət oluna bilməz. İkinci şərt isə şəfaət olunması üçün Allah Taala'nın razı qalmasıdır. Yəni Allah Taala'nın şəfaət edəndən razı qalmasıdır. Əgər Allah şəfaət edəndən razı qalmasa, bu halda şəfaət mümkün deyil. Allah Teala Quran-ı Kərimdə Necm surəsinin 26-cı ayəsində buyurur: "Və kəm min mələkin fis-səmavati la tughni şəfaətuhum şey'ə illə min ba'di an ya'zanallahu limen yeşəu və yerda." Allah Teala buyurur ki, göylərdə neçə-neçə mələklər var ki, onların şəfaəti heç bir fayda verməz. Verməz. Yalnız Allah Taala'nın izin verdiyi və razı qaldığı şəxslərdən başqa. Və burada Allah təala qeyd edir ki, yalnız iki şərt olmalıdır. Allahın izni olmalıdır və həmçində e, şəfaət edəndən razı qalmalıdır. E, və şəfaətin e, qismlərinə gəlincə, şəfaət iki qismdir. Məqbul olunan, yəni Allah tərəfindən qəbul olunan şəfaət və bu şəfaət əvvəl qeyd etdiyimiz iki şərt olmalıdır. Allahın razı qalmağı və həmçində izni və həmçində şəfaət tövhid əhli üçün olmalıdır. Tövhid əhli dedikdə, dedikdə yəni Allahın e, kəlmə-i şəhadəti deyən və onu əməl edən, Allah heç bir şey şərik qoşmayan tövhid əhli. Çünki e, Allaha şərik qoşan və həmçində e, qəlbində nifaq olan və həmçində İslamda olmayanlara şəfaət e, fayda verməyəcək. Və Allah təala ki, Quran-ı Kərimdə buyurur: "Və la tənfa'uhum şəfaətu şafiin." Onlara şəfaət edənin şəfaəti fayda verməz. Yəni bu kafirlər barədə Allah təala bunu buyurur. Və ikinci qism isə e, dediyimiz kimi, yəni birincisi e, qəbul olunan şəfaət, ikincisi isə qəbul olunmayan şəfaət isə deməli yuxarıda qeyd etdiyimiz şərtlərdən biri pozularsa əgər və yaxud şəfaət olunan əgər e, deməli tövhid əhli olmazsa, Bu halda bu şəfaət qəbul olunmayacaq. Və Peyğəmbərimiz s.ə.v özü də deməli Allah təala bir çox şəfaət növlərini Peyğəmbərimiz s.ə.və xas etmişdi, xüsusən vermişdir. Və ümumiyyətlə Peyğəmbərimiz s.ə.v 8 növ şəfaət verilmişdir. Bu şəfaətlərdən ən birincisi şəfa şəfaətul uzma deyilir. Yəni ən böyük şəfaət və bu da məşhər günü insanların demək Allahın hüzurunda haqq hesab günün haqq hesabı deməli gözləyəcəkləri bir vaxt deməli e, peyğəmbərlərdən heç birinin ed ed etməyəcəyi, yəni edə bilməyəcəyi və peyğəmbərimiz sallalləmin edə gəlib Allahdan deməli haqq hesabın başlanmağına şəfaət etməsidir. Bu ən böyük şəfaət adlanır. İkinci şəf peyğəmbərimiz sallalləmə e, xas olan şəfaət deməli e, böyük günah sahiblərinin böyük günah sahiblərinin yəni böyük günahların e, səbəbindən cəhənnəmə düşən tövhid əhlilər əhli üçün onların cəhənnəmdən çıxarılmasını istəməsidir. Bu da hədislərdə varid olub. Üçüncü peyğəmbər isə başqa bir şəfaət verilən şəfaət növlərindən günah sahiblərinin deməli e, cəhənnəmə düşməməsi üçün. Yəni əvvəlki şəfaətdə artıq cəhənnəmdə olan Olanlar böyük günah sahiblərinin, bu isə e, E, cəhənnəmə düşməməsi üçün e, Peyğəmbərimiz sallallahu əleyhi şəfaətdir. E, bu da hədislərdə vardı olur. Başqa bir şəfaət növü deməli yaxşı əməlləri ilə pis əməlləri bərabər olanların Peyğəmbərimiz sallallahu əleyhi şəfaəti nəticəsində deməli onlar cəhənnəmə cəhənnəmdən qurtarıb cənnətə girəcəklər. Və bu da şəfaət Peyğəmbərimiz sallallahu əleyhi xas olan şəfaətlərdəndir. Və sonra başqa bir şəfaət Peyğəmbərimiz sallallahu xas olan şəfaətlərdən deməli e, öz əmisi Əbu e, Əbu Talibə onun əzabının yüngülləşdirilməsi üçün edəcəyi şəfaət. Başqa bir şəfaət növü Peyğəmbərimiz sallallahu əleyhi verilən şəfaət növlərindən deməli cənnət əhlinin e, cənnətdə dərəcələrinin qaldırılması üçün edilən şəfaətdir. Bu da hədislərdə sabit olub. Həmçinin başqa bir növü deməli Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmin ümmətindən olan E, bir qrup isim insanların haqq hesabsız e, cənnətə girməkləridir. Həmçinin də cənnət əhlinin cənnətə girməsi üçün bu şəfaət növü də Peyğəmbərimiz s.ə.və xas olan şəfaətlərdən biridir. Eşə müəllim, və bu uzun yolçuluğun yolun sonunda insanların əbədiyyən qalacağı iki məkan var. Bunlardan birindən Allah özü bizi qorusun, digərini isə bizə nəsib etsin və ən uca mərtəbələrini. Allah Taala'dan diləyirəm ki, bizə, tamaşaçılarımıza, cəmi bütün ümmətimizə cənnətin ən ali dərəcələrini nəsib etsin və bizi cəhənnəmdən uzaq etsin. Bu iki məkanın vəsfi haqqında sizdən soruşmaq istəyərdim. Buyurun. Cənnət və cəhənnəm qiyamət günü iki əzəmətli yerdir. Hansı ki, Allah Taala bunu əvvəlcədən yaratmış, yəni e, hal-hazırda mövcuddur və cənnət müttəqilərin yurdudur, cəhənnəm isə e, deməli asillərin, günahkarların və həmçində kafirlərin yurdudur. Və bunların vəsfinə gəlincə isə e, cənnət e, necə ki hədislərdə gəlir, 7-ci səmada yerləşir və Sidratul Muntəhənin yanındadır. Və Allah Taala bu cənnəti öz mömin qullarına cəza olaraq etdikləri əməllərinin cəzası əvəzi olaraq hazırlamışdır. Və orada heç bir gözün görmədiyi və heç bir qulağın eşitmədiyi və heç bir kəsin də ürəyində e, təsəvvürü belə olmadığı böyük nemətlər vardır və bu barədə bu çox e, geniş mövzudur, geniş danışmaq olar. Və cənnətin e, deməli 100 dərəcəsi var, necə ki hədislərdə gəlir və hər dərəcə arasında olan məsafə yerlə göy qədər olan məsafədir. Və cənnətin ən yüksək e, dərəcəsi Firdos cənnətidir. Allah bizim hamımızı nəsib eləsin. Və Peyğəmbərimiz s.ə.v buyurur ki, və hansı ki bu Firdos cənnətindən üzərində artıq ərş yerləşir. Ərş yerləşir və cənnətin e, suları məhz bu Firdos cənnətindən qaynaqlanır. Mən, mənbəyi bu Firdos cənnətindədir. Və Peyğəmbərimiz sallallahu da bizə e, hədislərdə buyurur ki, Allahdan istədikdə Firdos cənnətini istəyin. Çünki o cənnətin ortasıdır. Və cənnət suları da, çayları da məhz oradan e, öz mənbəyini götürür. Və cənnətin 8 qapısı var, necə ki hədislərdə gəlir. Və e, bu qapılardan biri də Rayyan qapısıdır. Necə ki o da hədislərdə buyurulur və Peyğəmbər sallallahu ki, bu qapıdan oruç tutanlar daxil olacaqlar. E, cəhənnəm isə Allah Taala'nın öz e, deməli e, kafir qullara və həmçində kafir bəndələrə qəlbində nifaq olan olanlara və həmçinin də tövhid əhli olub müəyyən böyük günahlar edən deməli bəndələrinə hazırladığı bir yerdir. Və e, sözsüz ki, Allah Taala e, günah e, böyük şirki bağışlamır və böyük şirkdən aşağı olan günahları isə bağışlayır. Necə ki Allah Taala Nisa surəsinin 48-ci ayəsində buyurur ki: "İnnallaha la yaghfiru an yushraka bihi və yaghfiru ma dun zalika limen yasha." Allah ona şərik qoşanı əsla bağışlamaz. Bundan aşağı olan günahları isə istədiyi kəsə bağışlaya bilər. Və tövhid əhli olub Allaha şərik qoşmayan tövhid əhli olub böyük günah sahibləri Allahın məşiyyəti altındadır, istəyi altındadır. Allah istəsə onları bağışlayar və istəsə də əzab verir və məhz əzab verdiyi qullara kəffarə olaraq onlar müəyyən bir müddət cəhənnəmə girəcəklər. Və sonra e, Allah Taala onları oradan çıxaracaq və son yerləri yenə də cənnət əhli olacaq. Cənnət olacaq necə ki bu hədislərdə buyurulub. Və cəhənnəmin də deməli e, təbəqələri var e, və cənnətin e, cəhənnəmin yerləşdiyi yerə gəlincə isə hədislərdə gəlir ki, o 7-ci yerin yerdə yerləşir. 7-ci yer təbəqəsində yerləşir və ə, necə ki cənnətin dərəcələri var yuxarıya və həmçində uzanır, yuxarıya doğru uzanır və həmçində cəhənnəmin də deməli tə, tə, təbəqələri aşağı, aşağı aşağı aşağıya doğru, doğru uzanır. E, cəhənnəmin 7 e, qapısı var və həmçində e, hədislərdə gəlir ki, Peyğəmbərimiz sallallahu buyurur ki, sizin işlət bu dünyada istifadə etdiyiniz od cəhənnəm odunun 70də bir hissəsidir. Və Allah bizi qorusun cəhənnəm əzabından. Bu bu cənnət və cəhənnəmin deməli mövcud olmasına və onların deməli cənnətin müttəqilərin yurdu və cəhənnəmin isə asilərin və kafirlərin yurdu olmasına iman gətirmək bu axirətə imanın əsas e, hissələrindən biridir. Və bu e, bu 3 yalnız 3 şərt daxilində deməli e, bu iman bu, cənnət və cəhənnəmə iman mövzusu deməli kamilləşir və bu da 3 şərt bundan ibarətdir ki, ilk növbədə hər bir kəs iman gətirməlidir ki, cənnət bayaq dediyimiz kimi mü möminlərin, cəhənnəm isə e, deməli asillərin və e, kafir və münafiqlərin yurdudur. Bu biri. İkinci isə deməli e, cənnət və cəhənnəmin hal-hazırda mövcud olmasına iman gətirməkdir. Üçüncü isə deməli cənnət və cəhənnəmin nə vaxtsa fəna olmalarına deyil, yəni əbədi olmalarına, im olmağına iman gətirməliyik ki, bu əbədidir. Cənnət və cəhənnəm əbədidir. Əşə müəllim, hər bir ibadətin səmərəsi olduğu kimi müəyyən məsələlərdə qeyd etdiyimiz məsələlərdə iman gətirməyin səmərəsi var və eyni zamanda axirətə iman gətirməyin səmərəsi haqqında da sizdən soruşmaq istəyirəm. Bunun səmərəsi nədədir? Axirətə iman gətirməyin bir çox səmərəsi var. Bu səmərələrdən bəziləri ilk növbədə insan bildikdə ki, e, deməli, E, müttəqiləri və möminləri hansı deməli aqibət gözləyir, xoş aqibət, onların cənnətdə nə, hansı mərtəbələrə, hansı nemətlərə nail olmasını bildikdə insan artıq deməli bu dünyada cənnətə e, deməli düşmək üçün əməllərini artırır və bu özü bu özü səmərədir. Və insan öz əməllərini artırır və həmçinin e, deməli cənnətə qazanmaq üçün, cənnəti qazanmaq üçün səy edir, çalışır. Və bildikdə ki, insan bildikdə ki, asiləri nə aqibət gözləyir cəhənnəmdə və həmçinin qəbirdə və insan da günahlardan uzaqlaşır. Və ora düşməmək üçün günahlardan uzaqlaşır. Bu birinci növbədə, birinci səmərə. İkinci səmərəsi insan bildikdə ki, axirətdə, cənnətdə bunu hansı nemətlər gözləyir və insan bu dünyada onun deməli, e, nail ola bilmədiyi hansısa bir nemətlərə görə sıxıntı keçirmir. Qəlb rahatçılığı, yəni ikinci səmərəsi qəlb rahatçılığı, mömində qəlb rahatçılığı yaranır ki, artıq bunun burada nail ola bilmədiyi hansısa bir nemətlərə inşallah qiyamət günü cənnətdə nail olacaq. Üçüncü isə bunu deyə bilərik ki, Allahın bu axirətə imanda Allahın adilliyi insan görür, adilliyini Yəni bu dünya bu dünyada hansısa bir deməli günah və yaxud kiminsə hansısa bir etdiyi əməl hədər getmir. Yəni e, cəzasız qalmır. Və qiyamət günü Allah təala bunun əvəzini verir. Və həmçində hansısa bir yaxşı əməl də mükafatsız qalmır. Əvəzsiz qalmır. Allah təala Qurani-Kərimdə buyurur: "Fəmən ya'mal misqala zarratin khayran yara və men ya'mal misqala zarratin şerran yara." Kim miskal zərrəsi qədər yaxşı əməl görərsə, onun əvəzini mütləq görəcəkdir və kim miskal zərrəsi qədər də şər əməl görsə, onun əvəzini, cəzasını görəcəkdir. Əşə mənim təşəkkür edirəm. Çox sağ olun. Allah razı olsun və Allah təbarək və təaladan diləyirəm ki, elminizi bizim ümmətimiz üçün faydalı etsin. Hörmətli tamaşaçılar, bununla da axirət mövzusunu biz yekunlaşdırmış olduq və Allah təbarək və təaladan diləyirəm ki, bizi həm bu dünyada, həm axirətdə bol-bol nemətlər bəxş etsin və qarşıdan Ramazan ayı gəlir. Bu ayda hər birimizə diləyirəm ki, Allah Taala'nın razı qalacağı bir tərzdə bu aydan çıxaq. Allah Taala bizi bu aya yetişib və bu ayı ibadətlə, ixlasla və sünnətə müvafiq ibadətlə keçirənlərdən etsin və rəyyan qapısından keçənlərdən etsin bizi. Amin. Və bu dəfəki verilişimizdə də bu qədər. Subhanakallahumma və bihamdikə əşhadu an la ilaha illə ənt, əstəğfiruka və etûbü ileyk. Esselamu aleykum və rahmetullah və bərəkətuh. Ey qövmüm, nə üçün mən sizi qurtuluşa çağırarkən siz məni atəşə çağırırsınız? Siz məni Allaha nankorluq etməyə və haqqında heç bir bilgim olmayan şeyləri ona şərik qoşmağa çağırırsınız. Mən isə sizi o qüdrətli və çox bağışlayan Allaha çağırıram. Şübhəsiz ki, məni istahiş etməyə çağırdığınız şeylərin nə bu dünyada, nə də axirətdə çağrı haqqı vardır. Dönüşümüz Allahadır. Həddini aşanlar isə atəş əhlidirlər. Mənim sizə dediklərimi tezliklə xatırlayacaqsınız. Mən öz işimi Allaha həvalə edirəm. Şübhəsiz ki, Allah öz qullarını görür.